для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Праз дзень чарнушка завёз воз бульбы аж за прыпець у нароўлю. А ў нядзелю стаў выправляцца ўжо ў Юравічы на кірмаш. Чарнушка ўстаў яшчэ да ўсходу позніга ў гэту пару сонца, запрох каля павеці каняк, вынес одну за одной дзве звязаныя вечкі, прывязаў узадку воза да ручак. Калі пад'ехаў да хаты, жонка пачала з ганнай зносіць і ладаваць у возе тое, што было падрыхтавана на кірмаш. Нізкі сушаных грыбоў, у юны яны густа начаплялі на дубцы. Каробачка з сухімі чарніцамі, гаршчок з маслам усё клалі ў сена, загортвалі, рыхтавалі к дарозе. Чарнушка ўнёс з прыгрэбнікамі іх бульбы, уладкаваў яго ў задку. Ну от, можна і выпраўляцца, сказаў бацька і стаў абвязваць лейцы. Мачха павярнулася к федзьку, які хмурна сачыў з ганка за ладункам к дарозе, яго не хацелі браць, пакідалі дома аднаго за вартаўніка і гаспадара. Ды глядзіш кеп з хаты нікуды і ў хату нікога чужога, зачыніся не пускай барані бог з вугольчыкамі балувацца гаварыла яму мачыха не буду хведь каледь стрымліваўся каб не заплакаць дазнаюся добра не чакай шкуру спушчу мачыха загадала напоследак ідзе ў хату зачыніся хведька неахвотна расчаравана падаўся ў сенцы ехалі ў траіх Ззаду на коўдры бацька і мачыха, спераду звесіўшы ногі цераз драбінку Ганна. Конь цераз сяло бег трушком, парыпваў гужамі, калёсы часта і дробна сакаталі на мёрзлай зямлі. На вуліцы было цёмна, толькі дзе-нідзе цьмяна варухліва выглядывалі вокны. Гэта былі водцветы ад агню ў печах. За сялом абхапіў іх з усіх бакоў адзін змрок. Цёмная дарога, цёмнае поле, чорныя паскі лесу, якія каля была балота падышлі ў сутыч, сціснулі з двух бакоў і не выпускалі да самых алешнікаў. Дажджоў яшчэ не было. І цераз падсохлую за лета дарогу за няскончаны грэбляй перабраліся без асаблівага страху. На алешніцкім поле змрок стаў паволі радзець, адыходзіць, І калі выбраліся на шлях, пакацілі між радоў згалелых рослых бяроз, няяркае і негарачае сонца зачырванела ўжо ў дымным як бы туманным небе. Базар, мабуць, будзе непаганы, прамою бацька, бачачы, што калёсы на Юрывічы цягнуцца і наперадзе і ззаду. Паганы ці непаганы будзе відно, калі паедзем дадому, зазначыла жонка неўзабаве ўехалі ў лес. Невялічкі, голы, але цудоўна прыгожы нават у гэтую пару, нібы спрачаючыся адзін з адным уздымалі высока ў неба, магутна раскідывалі ў бакі крывое голле, асілкі дубы і вязы. Ганна бачыла, что у лесе там и тут торчали широкие жилистые пни, круглые верхи яких были черные, шерые, беловатые, зусим белые, свежие. Ее и раптом стала их шкода. Сколько тут высечено уже гэтых дубов и вязов? Лес был редкий. Меж древов за недалеким узлеском добро виднелось купистое болото. За ляском зноў ціха задуменна шумелі бясконцы рады бяроз, тужліва загадкава гаманілі правады. Яны гулі ўвесь час, і калі збоку адыходзіла дарога на глінішчы, калі мяняліся шэрыя дзе-нідзе вясёла падзелянёлыя рунню палоскі. Мусіць ад гэтай загадкавасці і тужлівасці гулу правадоў, Ганне рабілася таксама тужліва, станавілася шкада чагосьці вельмі добрага, дарагога, што здавалася назаўжды адыходзіла з гэтай дарогай. Калі праехалі рудую грэбельку над вадавіцкім балотам, шлях пачаў паволі ўздымацца, і неўзабаве не так ужо і далёка забялела юравіцкая цэркаўка. Цэркаўка гэта, як звычайна абудзіла ў ганні чулую бесклапотную згадку пра маленства. Даўно, даўно дробненькай дзяўчынкаю убачыла яна ўпершыню яе і ўбачыла быццам незвычайная, недасяжная, дзівосная. І з той пары, хоць ужо яна вырасла, пасталела, кожны раз, як убачыць зноў гэтую цэркаўку, той дзіўны чулы ўспамін дзяцінства зноў вяртае чароўнасць. І тады першы раз таксама яны ехалі на кірмаш які же цудоўны быў ён той кірмаш. Царква, спуск з юравіцкай гары, якая здавалася высачэзнай страхоткай, радасць, што нарэшце спусціліся, што конь не панёс, вір столькіх людзей на плошчы, салодкая боясь застацца адной без бацькоў згубіцца. А вакол цуды цудныя, хусткі адна за другую прыгажэйшыя, белые-пробелые булки, перники, абаранки. Вось один абаранок принёс ёй батька. І яна толькі трошки паспытала яго і схавала за пазуху. Шкада было адразу застацца без такога дзіва. Вось які ўспаміны дзяцінства былі ў Ганны. Царква ўсё набліжалася. Вось падышла ўжо горка гарбок, курган з бурай някошанай травой, маладымі дубкамі. Бацька, прыязджаючы паўз курган, як раней кожны раз казаў: « Аво разбойнік ляжыць. А сілак. Першы на ўвесь свет бы указалі. Людзей перавёў мільён. Мачыха трывожна перахрысцілася, У дарозе далёка ад дому яна заўсёды прыкметна гублялася, мякчэла і ціха лёгка прызнавала бацькаву сілу і ўладу. За курганам, за полем, перарэзаным крывымі маршчынамі яроў, ачэпленым там і тут, кустамі, кубкамі дрэваў, узвышша адчувалася спадала ў нявідную шырозную лагчыну. З чорнай стужкай лесу гэтая лагчына уздымалася у далёкай прытуманенай смугою далечы. Ганна стала ўзірацца ў сіняватую смугу перад градою, выглядваць жаданую ясную паску, якая іншы раз на момант выбліскавала за ўзвышша. Яна убачыла гэты цуд у той далёкі дзень, калі першы раз ехала тут. Што это? здзіўлена яна шмарганула бацьку за рукаў. А бацька тады абыякова павёў позіркам. А, -а, а рэчка прыпяць. Ганна, аж ускочыла. Прыпяць, прыпяць, гэта ж рака казка, рака легенда. Яна той раз і засталася легендою, загадкавая прыпяць. Бліснула на міг прамяністую паскай і знікла, колькі не ўглядалася Ганна, не показалася ўжо зноў. Як тады Ганне, Цяпер вельмі захацелася зноў убачыць знаёмую вясёлую паску, але ракі не было відаць, затуманенная далеч хавала яе. Каля царквы бацька суняў каня, і ўсе злезлі з воза. Пачынаўся той самы, калісьці такі страшны спуск у мястэчка. Як заўсёды бацька чапіў вяропку, затка калёс прывязаў кола за спіцу да галавешкі, каб яно не круцілася. Беручы каня за абродь, загадаў жанчынам: « Падзержувайце калёсы. Ён зайшоў наперадзе, трымаючы закідзанага каня за аброць так, што конь, як мог, задзіраў галаву, шчэрыўся жоўтымі зубамі, аж прысядаў на заднія ногі, прыпыняючы калёсы, што наязджалі на яго. Дарога была мёрзлая, са жвірам, і нерухомы жалезны вобад кола, які цёрся аб яе, аж вішчаў. Ён пакідаў за сабой роўную бліскучую стужку з белымі меткамі, на каменьчыках. «Тррррр!» – супакоюваў бацька коня. «Тихо!» Што ж гэта была за дарога? Незвычайная, дзіўная, непадобная на ўсе іншыя дарогі ў балотнай старане. Паволі паварочваючы, яна ішла ўніз, уніз, абрэзаная з бакоў двума глыбокімі раўчукамі, па якіх дажджлівымі днямі раўлі патокі вады. Разам з тым, як дарога спадала глыбей, абапал яе раслі горы з размытымі дажджом берагамі, з дрэвамі, што віслі, выстаўляючы карэнне. Уздымаючыся, горы ўсё больш і больш затулялі неба, здавалася, падпіралі яго. І кусты, і дрэвы, што раскідвалі галіны свае, як бы збіраючыся паляцець крыламі, былі ўжо неба, не на зямлі, а на небе. Над самой высокой стромой горы тырчаў з пяску вялікі, камень гатовы кожны момант рынуцца ўніз. І Ганне стала на момант жудасна. А што, калі ён зараз? Што калі цяпер? Як толькі праехалі пад ім, выглянула ў роступе гор, крывая чарада местачковых хат, што сыходзілі з прыгорка і абступалі вуліцу. Дапаўшы да раўнейшага месца непадалёк ад драўлянага дома на два паверхі, у якім была воласць, бацька зноў спыніў каня, адвязаў колы і далей паехалі ўжо на возе, з выгляду строгія, важныя, а ў душы нясмелыя і занепакоеныя, не сваё сяло, горад вялікі, чужына – Як і належыць каня бацька сцібануў і пагнаў трушком. Уз'ехаўшы на брук галоўнай вуліцы, калёсы пакаціліся са стрэшаным грукатам і ляскам, пакуль не ўткнуліся ў чаргу вазоў, што ўцягнуліся к рыначнай плошчы. На плошчы драўлянымі і каменнымі будынкамі, крамамі і крамкамі юравіцкіх гандляроў і кааперацыі, Было ўжо даволі густа вазоў і людзей. Людзі варушыліся, хадзілі, і вазы ў гэтым людскім возеры здаваліся танулі, паказваючы адно дзе-нідзе задраныя галглоблі ды конскія галовы. І чарнушкі ўехалі ў гэты кірмаш, у гэтую мітусню, як у неспакойнае шырокае разводдзя. На кірмашы справа і злева наперадзе іх былі цяпер людзі. Маладыя, зусім старыя, жанчыны, мужчыны, ад усілю абкружалі іх світы, кажухі, шапкі, апаноўваў шмат галосы гоман, бэлькані авечак, парасячы віск. Чарнушка, узняўшыся на аколінцы, выглядзеўшы вольнае зручнае месца, перакрыкваючы на тых, хто лез пад каня, стаў паволі праціскацца з Ганнай, з авечкамі, з усім сваім скарбам на возе да прыпынку. Калі воз спыніўся, мачыха сказала, што стаяць тут нядобра. Не на віду, сюды мала хто і падыдзе. Але чарнушка заявіў на гэта. Каму трэба, тое ў чорта за пазухай знойдзе. І не раздумваючы, пачаў распрагаць каня. От скажы ты, саранча, людзі. Не стала спрачацца, мірна паскардзілася мачыха. Усюды захопяць дзе лепей, ніколі не ўправіся за імі. Яна азірнула на авечак, тыя ціха ляжалі сабе ў задку воза, ужо даўно звыкшыся з прывязкою, страціўшы якую-небудзь надзею вырвацца на волю, толькі вушамі ўздрывалі пры блізкіх воклічах. Ай, ты бяры ўсё, што ў сені, ды раскладзі на коўдры, сказала мачыха Ганні, абтрэсваючы з андарака травінкі. А я пайду па... По даведаюся калі што каштуе дазнаюся пакуль ганна ладавала на коўдры гаршчок з маслам нізкіх грыбоў сушаныя ў юны мачыха вярнулася расчараваная дзешава ўсё ой дзешава дарам можна сказаць хочуць нейкі час усе ў траіх стаялі моўчкі сачылі за тымі хто падыходзіў блізка і глядзеў на іх добро. сачылі по-рознаму. Ганна амаль абыякова, сумна, затоена, бацька спакойна, час ад часу папраўляючы сена, якое цягнуў мяккімі губамі конь. Мачыха ж проста лавіла позіркі, нецярпліва маліла, ну вось гэты, вось гэты. Але як на злосць падышоўшы амаль ніхто нават не пытаўся пра цану. Прабяжыць вачыма па коўдры і адыдзе, як бы багацей, які як бы яму нічога не трэба. А калі запытаецца, то толькі так для прыліку, бо сам нават не прыгледзецца добра, а кідае позіркам ужо далей. От табе добры базар, не ўтрывала мачыха. Яна, каб не тырчаць попусту, стала прыбіраць каля авечак. Я тачэ не базар, пераканана прамовіў чарнушка, базар яшчэ будзе. Купцы самыя яшчэ чай дома п'юць рано. Народу і праўда прыбывала. Плошча запаўнялася вазамі, людзьмі станавілася ўсё цясней, рос шум, гоман, крыкі. Зусім блізка каля суседняга возу сталі таргаваць карову. Жанчына, завязаная з рэбным шмаццём замест хусткі, і мужчыну, абношаная бадраны свіце, напэўна, муж і жонка нясмела неяк падазрона аглядвалі абгладжвалі мацалі рудую рагулю недаверліва слухали другіх жанчыну і мужчыну якія расхвальвалі свой скарб хваленне гэтае было відаць не толькі не ўлагоджвала купцоў але нават павялічвала іх недавер'е яны слухали і прыглядваліся да каровы усё з большай падазронасцю а неўзабаве адступілі і зусім пабраліся між людзей пра нешта шэпчучыся. Неўзабаве яны з той жа недаверлівасцю прыдзірлівасцю разглядвалі мацалі ўжо другую карову. Купцоў уснавала ўсё больш і больш на кірмашы шукалі, пыталіся, таргаваліся, ішлі далей. Руху гомана было хоць адбаўляе леганда лішоў вельмі скупа, ва ўсякім разе тут, дзе стаялі чарнушкі са сваім возам. Усе прыглядаліся, пыталіся, і амаль ніхто нічога не купляў. Ні ганну, ні бацьку такое становішча ніколькі не здзіўляла. Яны былі самі такія ж, як людзі, што снавалі перад імі, някіткія, разважлівыя палешукі, ледзь не кожны з якіх сто разоў прыцэніцца перш чым купіць. І чаго тут было здзіўляцца, калі прадаўцоў так многа, А вось грошай лічаныя капейкі. здзіўлялася гэтаму становішчу і мачаха. Толькі ж вельмі сумна было стаяць ёй ды чакаць попусту. І, нудзячыся, пакутуючы, злуючыся, яна як бы не магла ўжо ўбачыць, што чакае попусту марнее не адна, што так марнеюць амаль усе. Бачыла добра яна толькі воз, які нібы знарок тырчаў перад вачыма, і на якім забавліва чырванелі – гаршкі, міскі, макатры. Ёй так трэба добры гаршчок і хоць бы дзве міскі. Трэба яшчэ. А купіць не купіш, не бяруць нічога, а грошай няма. Thank you. пакуль тут прадасі што-небудзь, ніводнага гаршка не застанецца, сказала мачыха. Ну трэба ж такое. Там, як наліха ціснуцца жанкі, круцяць перад ёй недаступную чырвань гаршкоў, быццам дражняць. Застануцца, абыякова сказаў чарнушка. Не это так другія. Мачыха не магла ўтрымацца, швендуецца, швендуецца разявы, толькі з панталыку збіваюць другіх. Тут хіба дабрацца з-за іх купцам. Дабяруцца, дабяруцца, пачакай, паявяцца о зараз. Ай, дабяруцца, эгэ. Мачыха не верыла. Не верыла яна і тады, калі купец гэты нарэшце падышоў. Хоць чула, што ён не разявака, што пытаецца, пачым у юны, не так сабе акупіць хоча. Яна ведала – у юноў блізка не прадаюць і заламала паў рубля за нізку. Купец ажно ну здзівіўся, паў рубля. А што ж, дорага можа. Мачаха прамовіла так, нібы гаварыла, да ці павернецца язык у каго-небудзь сказаць такое. А сама са страхам сачыла, ці хоць не напалохаўся гэты купец, ці не збіраецца ён адступіцца. Стараючыся не выпусціць, заспяшалася мякка і лагодна. Ну вы ж паглядзіце, колькі іх тут, у адной нізачцы. Ну бачыце, у колькі, я жно палічыць не палічу. Столькі ж за цэлы дзень не набярэш. Яны ж як забярэцца ў твань каторы, капай, капай, пакуль вукапаеш. Тут же мяса таго, толькі што яны сушаныя, а мяса якое. Гэта ж не смярдючая там рыба, гэта ж уюнт. У юн, у юн, купец яўна збіраўся адыходзіць. І мачыха бачыла гэта. Апошняя надзея гатова была вось-вось прапасці. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Меліжа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.